الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Mi smo već nekoliko puta znači čitali poglavlje koja govori o suštini el-vara vel-vara. Znači, o suštini ljubavi i mržnje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa smo isticali, znači, prošli put posebno smo se zadržali na temi koja govori o tome da je ljubav i prijateljovanje sa mušicima stvar koja nekada izvodi izvjere, a nekada ne izvodi izvjere. I ovo je potrebno, znači, naučiti i zapamtiti zato što smo mi u suštini na jednom velikom iskušenju baš po ovom pitanju. I da se ne bi desilo s naše strane, znači, prijateljovanje, sa mušicima i da ne bi izglijedio taj el vela el vera u našim srcima prema mušicima, znači vera, a prema mu'minima el vela prijateljovanje, potrebno je ove, stra, ove stvari isticati i podvlačiti. Nakon što smo čuli, znači, da je od Ehlu Sunnata da se mušicima znači ne pokazuje nikakva počast da se ne ugošćavaju, da im se ne pokazuje nikakva, da im se ne daje nekako počasno mjesto u sjelu, da se ne počinje sa pozdravom prema njima, da im se ne ukazuje nikakva, nikako, nikakav ugled i poštovanje i tako dalje. Da im se ne naziva selam, jer je selam od sebe širenja međusobne ljubavi i mevoljteta, znači bliskosti i ljubavi. Pa smo došli, znači, do a, e, kad dođemo do tih saznanja, onda kad treba da ih pretočimo u našu stvarnost, vidjet ćemo da mi često smo u situaciji, znači da da se vrlo često susrećemo sa tim i da vrlo često smo možda u situaciji da prekršimo ono ponašanje koji se od nas traži i sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Radi čega? Radi komšinskog hatra, radi rodbine i tako dalje. Međutim, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini učini od onih koji su istino ljubivi i koji slijede istinu i koji se ničijeg hatora ne boje i ničijeg prijekora ne boje i ničijeg prijekora ne strahuju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji traže njegovo lice i njegovo zadovoljstvo. Da nas učini od onih koji neće interesovati lica ljudi i njihovo zadovoljstvo. Pa smo napomenuli, znači još jednom napominjem, da mi prema svojim komšijama i rođacima trebamo da se ponašamo shodno našem iskustvu sa njim. Pa ukoliko znamo da su skloni razgovoru i dijalogu i da hoće poslušati nasihate, onda ćemo ih pozivati. Onda ćemo ih pozivati i objašnjavati. Ukoliko znamo od njih da smo već prije sa njima, znači, razgovarali da smo ih pozivali, i da su oni pokazali inac i da neće da se odazovu i da pokazuju ismijavanje sa Allahovom vjerom i Allahovim ajetima, onda će prema njima biti šta? Bela odricanje. Prema njima će biti odricanje. Uz to odricanje, znači i okretanje od njih i iskazivanje to odricanje i nezadovoljstva sa njima i iskazivanje tog odricanja, uz to i pored toga ponovo ih poziv, pozivati i, opo, i opominjati. Allah najbolje zna. Danas uz Allahovu pomoć ćemo razjasniti još jedno pitanje vezane za Al-Vala Al-Bara. Naučili smo da je od šarta, šartova ispravnosti imana da se odrekne mušika muslima, je tako, da ih protektiri, da ih se odrekne, da pokaže svoje odricanje od njih i neprijateljstvo prema njima. Isto tako, da pokaže prijateljstvo prema muslimanima, da ih prihvati, da ih uzima za prijatelje, da se sa njima, alaikum sanama, da sa njima prijatelji i tako da Ostalo je poslije toga pitanje koje se odnosi na mušrike koji se pripisuju ovom illetu. Pripisuju se ummetu Muhammeda sallallaha jesu, a u stvari su mušici. Kakav je odnos prema njima? Na koga se ovo odnosi? Kako to pripisuju se ummetu Muhammeda sallallaha jesu, a mušici su? Ko su to? Navedite nam primjer. Ha? zvane moje koje napanjaju te stvari. Na dojete primjer, imao kako? Sije, da je? Sufije. Sufije sve? Ne. Znači, većina sufija, dalje? Ba svi ti, što svi gledamo, svi ti svjetski obranci, poput Moli, Alevija. Do, Batinije, sve, Batinijski sekte, tako? Ismailije, Keramije, Nosairije. Je li tako, Mu'tezile nisu, znači Novotarci. Nosairije, je li tako? I tako da. Pa kaže pitanje koje je postavljeno stalnom komisiji za fetve. Znači, stalna komisija za fetve postavljeno pitanje sljedeće. Čovjek živi sa džamakom koji traži pomoć od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li mu je dozvoljeno da klanja za nju? Da li mu je vađen da učini hijđru od njih, da je napusti? I da li je njihov širk, veliki širk? I da li je prijateljovanje sa njima zabranjeno kao što je zabranjeno prijateljovanje sa kafirima koji su kaferi po osnovi, jel tako? U osnovi nevjernici. Pa odgovor. Kaže, ako je stanje onako, kako ste rekli, da živi sa ljudima koji traži pomoć od nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je pomoć od mrtvih i odsutnih ljudi. Bilo da su mrtvi, bilo da su živi, ili od drveća ili kamenja ili zvijezda i tome slično. Ovi su, dakle ovakvi, ovaj džemat, su mušlici velikog širka, znači pravi mušlici, koji ih izvodi iz okvira islama. Izašli su iz mileta islama. Nije dozvoljeno prijateljovanje sa njima kao što nije dozvoljeno prijateljovanje sa nevjernicima, židovima i kršćanima, Jel' tako? Nije dozvoljen i nije ispravan namaz za njima. Nije ispravno paljati namaz za njima. Nije dozvoljeno sa njima se družiti. Niti boraviti među njima. Stanovati. Osim onome ko boravi među njima da bi ih pozivao istim. I nada se da će mu se oni odazvati. Znači, ako postoji ima izgleda da bi oni možda mogli prihvatiti to. Da bi on popravio njihove stanje, njihovo stanje i njihovo, znači, njihovo, da popravi svoju vjeru, odnosno da ispravi svoju vjeru. Ako nema toga, znači, nema nade i neće mu se odazvati ili nema izgleda, onda je vađiv njemu prvo da ih ignoriše i da ih napusti. Znači da učini hijžbu i da se pripoji drugom džematu sa kojim će se potpomagati na uspostavljanju osnova vjere, osnova vjere i njenih ogranaka. Na oživljavanju sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Dobro sastušajte, uvađib mu je da napusti taj džemat. Znači, i da se pripoji sa drugom džematu sa kojim će se međusobno pospomagati na uspostavljanju osnova vjere i njenih ogra, ogranaka. Na oživljavanju sunnata, vađib, oživljavanje sunnata Rasula sallaha i vizna. Znači, vađib je da se sa njima, da im se priključi da bi oživljavali sunnet Rasula sallaha i vizna. Pa ako ne, ne nađe nigdje takvog džemata, vađib mu je da ostavi sve firke, sve sekte, sve skupine, makar ga, da sve džemate napusti, dostane sam, makar ga zbog toga zadesila velika tegoba i teškoća, makar to bilo jako teško, kao što je došlo u sahih hadithu od Hudefe radijallahu anhu, da je rekao, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر mekafete en judrike evo mekafete en akaati ljudi su pitali poslanika sallallahu alaihi wa sallam o dobro, a ja sam ga pitao o zulu bojeći se da ne zapadnem u njega pa sam rekao ja rasulallah mi smo bili u džahilijetu i zulu pa nam je Allah subhanahu wa ta'ala došao, odnosno poslao ovaj hajer koji hajer poslao nam ovu vjeru nakon džahilijeta došla je vjera. Je tako? I život se u osnovi dijeli na džahilijet i na vjeru. Na tmina džahilijeta i na svjetlo Allahove upute i vjeri. Sve se na to dijeli. Na islamski edebi ponašanje i džahilijetsko ponašanje. Je tako? Na islamsko pravo Allahov hak i istina fahkom bejnahum bil hak, sudi među njima istinom. Je tako? Kojom istinom? Koju ti Allah objavio? A s druge strane, šta nasuprot te istine i tog suda stoji? Efe hokmel džahilijeci jebgun. Zar džahilijetki sud straži? Pa je sve podijeljeno na istinu i džahilijet, na svjetlo i tminu džahilijeta. Pa kaže, Nakon džahilijeta došao nam je Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nam je poslao ovo dobro, ovaj hajr. Pa da li poslije ovog hajra, poslije ove vjere, ima zla? Rekao je da. Rekao je Resul sallallahu alaihi sallam, da, poslije ovog hajra ima zla. Pa sam rekao, a da li poslije tog zla ima biti, da li će poslije tog zla biti ponovo opet nekog hajra i dobra? Pa kaže, rekao je Rasul sallallahu alejhi ve sellem biće poslije tog zla dobra, ali u njemu ima dehan. U tom dobru koje će poslije doći. Znači ovo je dobro došlo kod ashaba. Poslije tog dobra dolazi zlo. Poslije tog zla biće dobra, ali u njemu ima dehan. Pa sam pitao šta je to taj dehan u tom dobru? Šta je to? Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem to su ljudi koji će slijediti sunnete mimo mog sunneta. Na što se ovdje odnosi? Pute, načine i metode, pravce mimo mog pravca. Subhanallah rahim. وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِي I tražit će uputu mimo moje upute. Ti ćeš kod njih prepoznavati nešto dobro, ali ćeš i mnogo zla vidjeti. Je tako? mnoge stvari kod njih će prepoznati kao zlo. Mnogi će stvari kod njih prepoznati kao dobro, a neki ćeš, neki ćeš tonke, znači, opovrgavati, odbacivati. Pa sam pitao, da li sad poslije opet tog takvog hajra sa dehanom tim, da li opet ima poslije toga neko zlo? Pa je rekao Resul sallaha alijem selem, da. To su duatun, daje ala abuadi jahannam, na vratima jahannam. Men ajabahum ilaiha qadfuhu fiha. Kojim se odazove tim dajama sa vrata jahannama, oni će ga u jahannam baciti. Pa sam rekao, ja Rasulallah, sifhum lana, opiši im te daje, opiši nam te daje, kako izgledaju. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, hum min jilbetina. Oni su naše kože. Wa yatakallamuna bi alsinatina. I govore našim jezikom. Pa sam rekao, ja Rasulallah, fema te'muruni in edrakani velik. O Allahu poslaniće, šta mi ti naređuješ ako me to zadesi? Ako se desi i doživim te daje sa vrata džehennama, šta ću ja? kaže Rasul sallallahu alaihi sallam drži se džemata muslimana i njihovog imama. Šta ovo njihovog imama? Njihovog hođi? Šta znači ovo njihovog imama? Vođi koji drži Vođi njihovog imama. Vođi, nije hođi. Pa ja moramo to razjasniti, da ne bi nekome se neki ko zbunio. Znači, vođi. Pa sam rekao, a šta ako ne budu imali džemata ni imama? Šta ako ne budu imali džemata i imama vođi? Rekao je Resul sallallahu alaihi wa sallam, فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فاعتزل تلك الفرق كلها كلونيس سبيه سكت سبيه وستر سبيه سكتي سكوني ولو أن تعب على أصل الشجرة makar da se zgrabiš, da zagrizeš korijen stavla. Da se zgrabiš za korijen stavla. Hatta juderitekel nov, dok te ne stigne smrt. Znači, na ovom putu nema, bit će teško. Koliko god bilo teško, makar toliko teško da se moraš uhvatiti za korijen drveta dok te smrti ne stigne u tom stanju. Hadith je mu tefekun arej. Kad kažemo hadith mu tefekun arej, šta to znači? Samo to, prenose ga Buhari i Muslim, imam Buhari i Muslim, rahimahum Allah, ali kako ga prenose? Znači, znači, I značenjem tekstu. Da li je to? Evo malo. Mutefeku nade. Od istog ashaa. Od istog ashaa. Dobro. U posti s ove fetve, znači šta je vađet muslimanu u ovoj situaciji, u potpisu, presjednik Šeha Blaziz bin Abdullah bin Baz, rahmatullahi alim. Šeha Abdurazak, Afiki, Abdullah, bin Gudajan i Abdullah bin Kord. Sljedeće pitanje, vezano za što? Vezano za odnos prema mušlicima koji se pripisuju šta? Milletu Muhammeda sallallahu alaihi sallam ili Islam. Pa je pitanje ovako, ma hiya hududul muvarati allati yakfuru sahibuha wa tukhrijuhu min al حيث نسمع أن من أكل مع المشرك أو جلس معه أو استضاء بنوره ولو بري لهم قلما أو قدم لهم محبرة فهو مشرك وكثيرا ما نتعامل مع اليهود والنصارى نتيجة التواجد والمواطنة في مكان واحد U suštini pitanje znači koje su granice prijateljovanja koje izvode čovjeka iz vjeru. Koje je to prijateljovanje sa mušicima koje čovjeka izvodi iz vjeru? Mi čujemo da onaj ko jede sa mušikom ili sjedi sa njim ili koristi njegovo svjetlo ili mu podoštri olovku ili mu doda mastilo, je tako, da je on mušik. A mi često radimo sa židovima i kršćanima zato što ih mnogo ima u, našoj, u našem zavičaju, sa njima živimo. Pa koje su granice, znači, tog prijateljovanja koje izvode izvjeri? I, znači, koje knjige objašnjavaju ovo detaljno i da li je prijateljovanje od šartova la ilaha illallah. Pitanje, odgovor. Mubarakul kufari allati yakfuru biha man walahum hiye mahabbatuhum wa nusratuhum ala muslimin. Prijateljovanje koje čovjeka izvodi iz je ono prijateljovanje koje je, znači, e, prožito ljubavlju i pomaganjem mušlika protiv muslimana. A ne puko poslovanje sa njima, znači korektno poslovanje sa njima. Šta znači ovo? Da prijateljevanje koje izvodi čovjeka iz vjere prema mušlicima, prijateljstvo koje izrazi prema njima, to je da ih voli i pomaže protiv muslimana a da radi sa njima pravedno i da bude korektan u poslu sa njima, to ne izvod, ne izvodi izvjer. Šta još ne izvodi izvjeri? Vala muhalatatuhum li da'vatihim lil islam. Neki izvodi izvjeri da se čovjek miješa sa njima, znači da odlazi tamo gdje ih puno ima, da bi ih pozivao u vjeru, u islam. Niti sjedenje, znači u njihovim međulisima da sjedi sa njima, ili putuje do njih radi širenja islamu. Radi širenja islamu. Znači, samo sjedenje sa njima negdje i nekad da se odazove na neke njihove, na primjer, sjednice, nešto, puku, znači puki, odlazak tamo ne izvodi izvjeru ako tamo čovjek ode sa nijetom da ih pozove uvjer, da ih pozove uvjer, i zaista to uradi, tako. Drugačije, šta ovo znači? Da drugačije je sjedenje sa njima, druženje sa njima, prijateljovanje sa njima i pomaganje njih protiv muslimana izvodi izvjeri. Sjedenje sa njima u njihovim nekakvim sjelima, udruženjima, bez da ih čovjek poziva u vjeru, šta je? Znači, to je ono što je suprotno ili izlazi iz okvira onoga što ga ne izvodi iz vjeru u najmanju ruku, može biti veliki grijev i od najvećih grijeha. Od ovog sjedenja sa njima je sjedenje učen. U mm, međireligijskom vijeću. O tako? Gdje još? U parlament, o tako? Tu je sjedinje sa njim. Prijateljovanje sa njim. Ko ode tamo da ih pozove, neće izići iz vjeru. Ali ko ode tamo da približi vjeru nekako, s nečim, izašao je iz vjere, bil iđma. Po konsenzusu. Znači, nema nikoga od učenjaka koje rekao da to nije njegovitet. Čak Sejid al-Kahtani u komentaru onih deset stvari koji izvode izvire, kaže, naziva ovo, doslovno kaže da je ovo riddetun satira. Otvoreno, golo, goli riddet. Otvoreni znači goli riddet. Razotkriveni goli jest riddet. Bez obzira kako se ta vijeća nazivala. Jer oni koji sjede tamo govore u suštini ideja je tih međurisa i tih vijećanja sa približavanje vjera. Je tako? A ova islam kad se približi paratoru, šta se? Više nije. Islam. I nema konsenzusa sa batom, nema kompromisa, ne ima ništa sa njim, nikakvog dogovora. Nego islam ili da, da pomaže, da sjedi sa njima i pomaže mušnike protiv muslimana, kako? Da otkriva njihove tajne, je tako? Da otkriva njihovu, njihove položaje, da otkriva njihove ideje, da otkriva njihove glavne ljude među njima, jel tako? Da kaže austrijskoj vlasti, vi trebate sa ovim da se obračunate. Ovaj je glavni, jel tako? To je pomaganje terira protiv muslimana, jel tako? I direktno ukazivanje, jel tako? Razotkrivanje ovih stvari. I traženje, znači, od kafira i privigavanje tagutima i kafirima, u borbi protiv onih protiv pred kojima si pao na do na dokazima, na šarijetskim dokazima. To su mesajel džahili. No tako. I ovo je fetva čehe Bimba za Rahmatullahi Ali, odnosno prvom je predsjednik bio tad Rahmatullahi Ali, stalne komisije za fetva. Dobro. Sljedeće pitanje. se ne može uzdizati teuhid. Znači, ne može se pozivati teuhidu i ne može se uspostaviti teuhid, ne mogu se ljudi pozvati u Allahov vjeru. Ne smije se i nemoguće je, na primjer, u jednom mjestu pokazati odricanje od mušika. Ne smiješ to javno iskazati. I ne, ne smiješ ničim da pokažeš da ih se odričeš. Ovakvo mjesto postaje mjestom kufra i širka. Postaje mjestom kufra i širka. I vađib je muvehidima da učine hijđru iz ovakvog mjesta. Da ga napusti. Zašto? Da bi stvorili sebi mogućnost da uspostave svoju vjeru i da ispolje odricanje, da pokažu odricanje od svojih i Allahovih ne prijeti. Znači, ako živi tamo gdje ne smije, mora napustiti to mjesto i otići tamo gdje će moći slobodno se odreći mušljika. Je tako? Odricanje od mušljika šta podrazumijeva? Šta bi tu podrazumijeva? Šta? Da li da im kaže da su kafiri, da ih protekiri, da se odrekne njihovi vjeri, da kaže da njihova vjera ba, batel, da upovrgava njihov vjeru, tako? Da nisu na istini, su na zavodu. I da se on toga odriče da pokaže neprotestvo i negodovanje prema tome. To je, to je, ako to ne smije, odaj mu vehidima važi da učine iđu s takvog mjesta. Ubidan je, odnosno rekao je še Abdu Latif, Ibn Abrahman, rahmatullahi alaihman, šta se kaže za hijžu između mušika iz znači e, pustinja i naseljenih mjesta i o vrijednosti hijžri i koja, kad je hijžra vađi kad je mu stehar i tako dalje znači u suštini govori o, o hijžu pa je odgovorio hijžra je od vađiva vjeri i od najboljih djela. Od najboljih djela. Hidžra je od najboljih djela. Jer je ona uzrok spašavanja vjeri. Uzrok čuvanja vjeri svakog roba. I čuvanja njegovog imana. I ta hidžra se dijeli na hijra, odnosno napuštanje onoga što je Allah subhanahu ta'ala zabranio u svojoj knjizi. I onoga što je Resul sallallahu alaihi sallam zabranio svim širijetskim obveznicima. I zašto je obavijestio? Znači, ovo je sve prvi dio, prva vrsta hijra. Hijra onoga što je Allah subhanahu ta'ala zabranio njegov poslanik sallallahu alaihi sallam, zašto je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam Men hejraha faqad hejra ma harrama Allah harramahu Allah alayh. Koji koga napusti, napusti je ono što je Allah subhanahu wa njemu zabranio. I obavijesti isto tako u hadisu Rasul sallallahu alayhi wa sallam El muhajiru men hajara ma neha Allah anhu. Muhajir je ono što Allah Muhajir je onaj ko napusti ono što je Allah subhanahu wa zabranio. I ovo je općeniti, znači općenita hijra, uopštena hijra, za napuštanje svih zabranjenih stvari, bilo da su zabranjene u dijelima ili rije, riječima. Drugo, hijra iz svakog mjesta u kojoj se čini širk i kofr javno poka i pokazuje u kojoj je širk i kufr javan i slobodan i proširen i da tako kažem u kojoj je jednostavno toliko raširen da, da je očit slobodan. Da se javno čine harami. Ono što je Allah s.a.v. zabranio, da se to javno činiti a onaj ko boravi u takvom mjestu ne može javno da pokaže svoju vjeru i da ispolji svoju vjeru. I ne može i ne smije da se otvoreno odrekne od mušlika i da otvoreno, otvoreno izrazi svoje neprijateljstvo prema njim. Iako usto vjeruje da su oni kreatori i vjeruje da su mi na nabače. Ali sjedi sa njima zato zbog škrtosti u imetku. Jer kad učini hijžu, ha, hijža, ko šta ostaće nešto od imetka, mora će prodati poješćinom. Znači, zbog škrtosti prema imetku i privrženosti zavi, zavišan. Ovakav kad ostane među njima i ne učini hijđu, on je griješan i učinio je haram. I ilaz, podilazi pod Allahovu prijetnju. Šta znači spada ili podlazi pod Allahovu prijetnju? Šta to znači? Da je griješnik Allah subhanahu wa ta'ala ako hoće kaznit će ga, ako hoće oprostit će. Jeste u svakog Znači mjesto u kojem imaju jumble plakate u kojima se reklamira proljetna sezona nekakvih kamatnih kredita. kredita. Je li tako? Zemlja u kojoj su jumbo plakate pivo volit. Zemlja u kojoj se javno reklamira zinaluk i svaka vrsta pogalnog. Znači, širk se javno i otvoreno čini kufr se javno i otvoreno čini i svi zabranjeni harami koje smo sad malo prije spomenuli, znači javno se i otvoreno čini reklamiraju i to je dozvoljena stvar i niko to ne smatra lošim, niko to ne ustaje protiv toga, ne opovrgava, ne osporava. S druge strane, u istoj toj zemlji ne smiješ otvoreno ispoljiti svoju vjeru, I reći njima vi ste kafiri, vi ste na kufru i to što radite to je haram. Od harama je tako. Ili ako to ohalaljuju da su izašli izvire zbog toga. Ne smije to uraditi, pa onda mu je da odatle iseli. Ako ne iseli zbog toga što je škrt u imetku, je tako, i privržen zavičaju samo zbog toga, je tako, A vjeruje da su ovi na kofru, protekfiruju ih i sve, je tako? I vjeruje da su oni na dalalet, a da je Allahova vjera ispravna i da je to istina, onda je on grije, griješnik, griješan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna ladine te vatahumun melaiketu balini anfusim, kalu ime kuntum. Oni koji je meleci usmrćuju, a ugriješili se prema sebi, kažu im, što im kažu meleci? Fime kontom? S kim ste vi bili? Nije pitaju ni meleci jeste li vi, bila vam ispravna akida, jeste li vi, šta je? Nego, šta? S kim ste bili? Na čive strane ste bili? Fime kuntum. Pa se oni pravdaju, kun nam stada fine fil ard. Mi smo bili potlačeni na zemlji. Šta ovo znači, bili smo potlačeni? Znači, bili smo građani drugog reda, nije nas niko ni zašto pitao, nismo mi, bili smo potlačeni. Kalu, e, kaže njima onda da vam će pitao, elem tekun ardullahi vasja, zar Allahova zemlja nije bila prostrana? Zar nije bila prostrana? Fetu hađiru fije, pa da hiđru učinite po njoj. Tako, slobodno, prošetaj malo kada hijđu učiniti. Fa ulajke ma uvahum djehennemu wa sa'at masira, boravište ovih je šta djehennem, a lošli je to kraj. A lošli je to kraj. Lošli je to kraj. Ajte, je objavljen povodom čega? Muslimana koji su izašli sa mušicima na be, na bet. Bilo im teško da učine hijđu, A kad je došlo stane pani, bili su primorani da dođu sa mošicima na vedu protiv muslimani. Dobro. Ko ima izgovora u ovom slučaju? Illel mustaba'afine mine riđari on nisari on vildan. Osim zaista nemoćnih ljudi, žena i djece, la jeste tiune hileten vola jehtedune sebila, koji nemaju nikakvog načina i ne znaju ni, ni mogućnosti za put, ne znaju ni puta, ne znaju ni gdje će. Imaju nikakvog načina. فَاُلَيْكَ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ أَنْ يَعْقُبَ عَنْهُمْ Ovima će možda Allah oprostiti وَكَانَ Allahu عَفُوًا غَفُورًا Kad Allah s.a.v. možda kaže da će asa oprostiti, onda će sigurno oprostiti. Tako, ovime će Allah sigurno oprostiti jer je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prašta. Pa nije uzra ima u ovim ajetima osim mustada'a. Zaista nemoćan i potlačen. Koji nema mogućnosti da se is, iskobelja, iskoprca, jel tako, iščupa iz ruku mušnika. Nema načina i mogućnosti. Pa kad bi i mogao, ne zna gdje, kojim putem, dokle, kako, nema pojma. I drugi koji imaju slične izgovore. I drugi koji imaju slične izgovore. Dobro. Sljedeće pitanje. Šta je s onima koji izađu sa mušicima u borbi protiv muslimana? Tako. Šta je sa muslimanima u američkoj vojsci? A tako. Šta je sa muslimanima u bosanskoj vojsci? Muslimanima. Šta je sa njima? Koji pod zastavom ta gota i za američke interese odu, na primjer, u Irak. Rekao je Rasul sallallahu alaihi wa sallam men jama'a al-mushrike aw sakana ma'ahu fa innahu mithlu ko bude zajedno sa mušrikom znači skup skupa sa mušricima ili sa njima bude stanovao on je kao on on je kao i oni međutim da osnovu ovog hadisa ne kaže se da onaj ko pukim znači stanovanjem sa mušicima odmah bude kao nego se želi reći u hadithu da onaj ko ne, nema mogućnosti da ih na, napusti. Jel tako? Nema mogućnosti da ih napusti. U pitanju postavljenom, šta je sa onim ko nema mogućnosti da napusti mušike? Nije mogao da učini hiću, nije mogao da se iščupa iz njihovih ruku i nije znao kuda, gdje, Znači, imao je šta? U, ružer, opravdan. Ali oni ga povedu sa sobom, mobiliću. Jel tako? Mobilizacija, mobiliću. Povedu ga sa sobom protiv njegove volje. Jel tako? U borbu protiv muslimana. Šta je sa njim? Šta je sa njim? obilišu ga u boru protiv muslima. Pa kaže, njegov propis u smislu ubijanja je isti kao i propis kafira. Kako u smislu ubijanja? Ako najde na nišan, znači ubija se, kao što se ubijaju kafir i uzimanju i netka. Jel tako? ali nije isti njegov propis kao kafira u kufru. Šta li što kaže? Nije kafir. Nije kafir. Ali ako izađe sa njima u boru protiv muslimana svojim izborom, ili zato što je velika plata, Jel tako? Velika plata. Kažu 7000, jel? da se konkuriše. A? Ako iziđe dobrovoljno, je li tako, svojim izborom i pomogne ih svojim tijelom i svojim imetkom, nema nikakve sumnje da je on i u propisu kofra kao kafir. Sve znači, kafir od glave do pet. Bio kafir prije nego što je prišao njima. Jeste. <laughs> Dobro. Ovo je pitanje jasno. Znači, ko izađe sa mušicima? Nekad i kjafira, nekad mi. Svako zna razlikovat ko je prisiljena, ko? Ko nije. Je li tako? Znate li to radno? Dokaz je da je zabranjen boravak među mušicima i stano, stanovanje sa njim. Posebno je zabranjeno stanovanje sa mušicima kad, kad nisi mogućnosti da ispoljavaš svoju vjeru. Je tako? Posebno je tad zabranjeno. U Koranu i Sunnet Rasula sallaha i sallam je mnogo dokaza koji zabranjuju, znači ukazuju na to da je zabranjeno boraviti među mušicima. Govor u Leme isto tako ukazuje na to. Oni otvoreno kažu da je zabranjeno boraviti muslimanom među mušicima. Bez ispoljavanja vjeri. Ako već boravi među njima, mora ispoljavati svoju vjeru. Od ajeta vola torkenu ila ladina vola. I ne mojete naginjati i priklanjati se onima koji su zulomčari. Vola mu ovdje. Kakve je ovo zulom ovdje? širk, kufr, ili tako, zulom. Zatim kaže uzvišeni, tava kjetiram minuhum je tevallavna ladine kefir. Vidiš mnogi od njih kako za prijatelje uzimaju kefir. Zatim, inna ladine tevatahum ul melaiketu zalimi anfusim, oni koji naraci usmrte, a prema sebi su zulom čini, učinili svi ovi ajeti upućuju na to šta? Da je boravak među mušicima haram, zabranjen. Pogotovo ako ne smije ispoljiti svoju vjeru. Šta znači ispoljiti svoju vjeru? Da ispoljava svoju vjeru, da se vidi da je musliman, da javno obavlja namaz, da uči jezan, da kolje kurban, tako. Čini znači, da da čini davu, da poziva. A tako, to je ispoljavanje vjeri. Da im kaže, vi ste zalutali. Je tako? Da im kaže, da im otvoreno kaže, vi ste u zabludi. Da pokaže svoje neprijateljstvo. Da. Kaže Ibn Ketir, komentarišući ovaj ajet, kaže, ovi ajeti su općeniti za svakoga ko boravi među mušicima, a u mogućnosti je da učini hijab. A ne može da ispolji, ispoljava i uspostavi vjeru. Da uspostavlja vjeru. I on je učinio haram, je tako? Griješan je bil iđma, po konsenzusu. Nikoga nema da se oko ovoga razilazi. Svi kažu da musliman koji boravi među mušicima, a može učiniti hijđu, a tamo među mušicima ne može da uspostavi svoju vjeru, da je on griješnik, veliki griješnik. Tako, bili žna. I na to upući je tekst ovog ajeta, a ajeti u ovom smislu i u ovom značenju su mnogobrojni. Od haditha koji su prenešeni od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a upućuju na ovo na što upućuje Kur'an je i hadith gdje kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam ko se je skupa sa bošicima i stanuje sa njima on je kao i on i njegov hadith Rasula sallallahu alaihi wa sallam nemoj da koristiš svjetlost mušičke vatre va i hadith bez Ibn Hakima gdje kaže da bježiš od mjesta do mjesta sa svojom vjerom. Da bježiš od mjesta do mjesta sa svojom vjerom. Kaže Ibn Ketir, šta to znači? Nemojte da blizu stanujete mušika. Da vam kuće budu blizu mušljiških kuće. Jer u drugoj predaji Ibn Hibban spominje La tera a na rejhima ili na rahuma, da se ne ogledaju njihove dvije vatre, čije, muslimana i, mu, i mušika. Znači, da ne stanuju tako blizu kad naloži vatru, da se ogledaju, da se vidi njihova vatra. Budu daleko od njih. Da se ne približavaju sa svojim kućama kod njih. Da budu sa njima u njihovim mjestima nego da se odali i odmaknu od njih ili da učine hijđru iz njihovih mjesta. Zato prenosi Abu Dawud pa kaže La ra'a na rahuma da se ne ugledaju njihove vatre. Kaže u priči o islamu Džerira, znači priča koja govori kako je Džerir prihvatio islam, Kaže, ja Rasulallah, došao je poslaniku Jelir radijallahu an, jedan od ashaba. O, Allaho poslaniće, uzmi od mene prisegu i uslovi. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, uzmeć od njega prisegu. Šta mu je uslovi? En ta'bud Allahe wa tušike bihi še'a da Allaha obožavaš i da mu širk ne činiš. وَتُقِيمَ الصَّلَةِ i da uspostavljaš namaz. وَتُؤْتِ الزَّكَ i da daješ zeka. وَتُفَارِقَ الْبُشْرِكِينَ i da napustiš mušrike. Da napustiš mušrike. Od Abdullah ibn Umara da je rekao Resul sallahu alaihi wa sallam odnosno da je on rekao ko? a Abdullah ibn Umar. Ko sagradi sebi kuću na mušičkoj zemlji, znači među mušicima, i sa njima proslavlja njihove vašere i, i, i, i ove sajmove. Ha? Sajam šljiva. Ha? Ovo, Bosta, ka, Bosta, Bosta, Bosta, Bostanova, Trašnjarevo, Šivarev. A? Ko živi među mušicima, znači u mušičkom nekom mjestu, i sa njima bude proslava njihove vašere i sajmove, i bude ih oponašao, dok ne umre, bit će sa njima proživljen na sudnjem danu i umre u takvom halu, bit će sa njima proživljen, proživljen na sudnji dan. Govor u Leme u smislu zabrane boravka među mošicima i da je zabranjeno da čovjek muslima bude skupa s njima i da je važi da ih napusti i da se od njih odvoji je mnogobrojan i veoma poznan. Posebno imami ove dave kao što je Šeha Mohamed Ibn Abdullahab i njegova djeca i njegovi unoci i njihovi sljedbenici od učenjaka. U njihovim knjigama su mnogobrojni tekstovi koji govore o tome. Od toga je i ono što je rekao Šeha Abdullatif u nekim svojim studijama, kao što je kratka risala, znači boravak u zemlji u kojoj je vlada širk i kufr i u kojoj se javno ispoljava vjera i frenđa, je li tako? Šta je vjera i frenđa? Bukvalan prijevod bi bio vjera francuza, ali odnosi se, je tako? <laughs> I frenđ je svako ko nije Arab. Je tako? i vjera Rafidije i njima sličnih od Muatira koji negiraju robovijet i urohijet u kojima se uzdiže, znači u kojima su podignuti, podignute njihove parole u kojima se negira islam i tevhid i u kojima nema te tekbira i tehmida, znači nema zikra Allaha subhanahu wa ta'ala, znači zikr čini nečemu drugom i u kojima su počepani temelji milleta i imana u kojima se sudi po neislamskim zakonima zakonima znači Narapa i starih e, stari Grka ili Hindusa, je tako, zemlja u kojoj se psuju i gr, pogrdno govori o pretećama ovog ummeta prvoj generaciji, dakle o ashabima, o učestnicima Bedra i onima koji su dali Bejato Ridwan, jel tako, prisegu na Akabi, jel tako, odnosno prisegu na Hudejvi. Prisega na Akabi nije Bejato Ridwan, nego prisega na Hudejvi. Pa boravak među njima. Ovdje našto misli? Boravak među sufijama. Je li tako? Među, prije svega, rafidijama, gdje se ružno govori cuju, asabi, proklinju i tako dalje. Boravak među keferima, gdje je uzdignut širk, gdje se ne sudi po Allahov zakonu. Kaže, boravak među njima u ovakvom stanju, neće doći iz srca koje je osjetilo suštinu islama, imana i vjeru. Znači, neće boraviti među ovakvima onaj ko, čije srce osjetilo suštinu islama, imana i vjeru. I srce koje je osjetilo šta mu je vađi u odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala u islamu. Šta je vađib muslimanima prema Allahu subhanahu wa ta'ala? Nego to dolazi iz srca, znači ili, neće nikad doći iz srca koje je zadovoljno sa Allahom gospodarom i sa Islamom kao vjerom i sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam kao vjerovjesnikom. Nikad tako srce koje je zadovoljno sa Islamom, vjerom i Allahom gospodarom, Islamom vjerom i Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam vjerovjesnikom neće boraviti u ovakvom mjestu. Zašto? Zato što je zadovoljstvo sa ove tri osnove sva vjera. I oko njega se vrte, znači, sve činjenice, spoznanje i jekina. To podrazumijeva ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i stavljanje njegovog zadovoljstva ispred svega drugog i ljubomora prema njegovoj vjeri i opredjeljivanje i stavljanje na stranu njegovih evli, evlije. Isto tako isto ga proizilazi ono radi čega se on mora odreći i udaljiti od onoga čije je ovakvo stanje, kako stanje ovo gore što smo spomenuli, da se ne sudi po Allahovom zakonu, da se pogrdno govori o ashabima i tako da. I to je, znači, suština njegovog imana. Odnosno, općenito, ko, ko ima imalo imana, znači ima iman, općeniti iman, neće ostati zajedno sa ovakvim munkeratim. Neće ostati pored njih. Nemoguće. Da u srcu ima imana, da pored ovakvih i sa ovakvim ljudima živimo. A što se tiče kakav je propis onoga ako boravi u mušičkim zemljama, od onih koji se prepisuju islamu, ovi ljudi su od oni koji učestvuju u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. Tako, osim onoga kome je Allah dao uzor. Kakav je propis onih koji borave u mušičkim zemljama? Oni učestvuju u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, osim onih koji imaju izgovor, kome je Allah subhanahu wa ta'ala dao izgovor. Koji su to? Illa al-mustada'ihin. Osim nemoćnih, potla, potlačenih nemoćnih. Zatim ovi ljudi koji borave u mušičkim zemljama, oni se razlikuju, znači, u različitih su stepenova. Prema svojim stanjima. Prema njihovom prijateljovanju sa mušicima. I prema stepenu njihovog naginjanja prema prema njih prema njima. Neki od njih su kafir. Zbog čega? Zbog prijateljovanja s moćnicima. I zbog naginjanja prema njima. Je tako? A neki su grešnici mimo toga, znači manji od kuf, od kufra. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتُمْ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ I svi će imati stepene ove prema onome što su radili i nije tvoj gospodar u nemaru nasprem onoga što oni radi. A šta je ovaj rukun? Ovo naginjanje prema ušicima, šta je to? Sjećate se? Ibn Abbas, Ibn Abbas, kako je protecirio ovaj rukun? Kaže da im se lijepo obraćaš, da im učitivo govoriš, ali tako? Da im slatko riječivo se obratiš, lijepo da im pokažeš poštovanje. Da počneš nju žakom. Da, da im pokažeš poštovanje. To je znači već šta? Rukun nagenjani prema mušnici. Prema mušnici. S ovim smo, draga braća, završili znači poglavlje koji govori na, o suštini znači tog elbara, velbara prijateljovanja i neprijateljan ljubavi i, i mržnje. Ljubavi i mržnje. U okviru toga smo govorili o dokazu iz Krana i Sunneta i istorije muslimana da je vađiv odreći se mušik. Pa zatim smo govorili, znači, tretve čitali koji govore o tome da je prijateljovanje sa muslimanima i odricanje od mušnika osnova vjere. Je tako? To je osnova vjeri. Šta je osnova vjeri? Da prijateljiš sa muslimanima, a da jel tako se odričeš mušvi, mušvika. A šta je osnova ridleta i nifaka? Da muslimane nazivaš najpogrdnijim imenima, a da se sa mušvicima stalno ljubakaš, a, slaziš, obilaziš, eto. Dobro. Odricanje od mušvika je šart ispravnosti tevhida i njegovog prihvatanja. Zato je prijateljevanje sa mušicima stvar koja izvodi izvije izvije. I tu smo čitali tek. Zatim, danas smo malo spomenuli, znači, koji su to oblici prijateljevanje sa mušicima koji izvode izvire, a koji, koji ne izvode? Ne izvodi. Kakav je odnos prema mušicima koji se pripisuju islamu? islam isti kao i prema onima koji se ne pripisuju islam, je tako? I tamo gdje se ne može uzdizati teuhi i ispoljavati vjera, je tako? To je zemlja kufra i širka i vađi bi odato učiniti hijđu. Vađi bi odato učiniti hijđu. Ima li braće pitanje? To je onim koji idu dole sa čakrima, cijedina, rožića i te božića i... Pa